Thank you. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan tasha ta biyu ta FM Radio Kano barkanku da wannan lokaci kuma mu da sake saduwa da ku ta wannan fili na ƙara biyu a littafin nan bakuwar fuska na ɗaya wanda Khadija Adamu Shitu Mrs. Nuhu Muhammad na Marwa ta rubuta kuma Abdulkarim da Nana Khadija da Usama yayin Isa na kan kwana mai jama'a kwana singa suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi wannan littafi shirin da ya gabata mun bar fahima inda ta matsa sosai kusa da mustapha yana sanye da doguwar riga faratas idanuwansa a rufe amma hakan bai hana ta ganin kyawun fuskarsa ba fari ne ba tas ba yana da doguwar hanci da matsakaicin baki kallo ɗaya za ka iya kiransa handsome guy azabar ciwo ta sa shi yara mai sosai ya salam furcin da ya fito daga bakin ta kenan a hankali wani irin tausayi ne ya shige ta a nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba ilham ce ta turo kofar ta ce da fahima na manta ban gaya miki ba akwai marar lafiya a kan gadon ki gyara gadon kawai ga wannan idan kin gama ki fesa ta miƙa mata air freshener sabon gwangwani duk abin da fahima take hankalinta yana kan marar lafiyar da ta gani duk daga kan da za ta yi sai idan ta ya dora a kansa jikinta ya sanyi sosai a haka ta gama ta jawo kofar ɗakin ta rufe ta fita ta tar da ilham tana kan tebur tana karyawa tana fitowa ta ce zo mu yi break fahima fahima ta zauna jikinta a sanye suna break ilham ke bata labarin wani fim da ta gani take son fim din nan ita kan fahima hankalinta na kan marar lafiyar da ta gani tana ganin kokarin ilham mutumin da yake da marar lafiya kamar wannan yaushe ne yake da kwanciyar hankalin da zai iya kallon fim ita kan tausayi gare ta suna gamawa ilham ta duba agogo sai ta miƙe da sauri ta nufi ɗakin marar lafiya fahima ta miƙe tana haɗa kayan da suka gama cin abincin ta ja murɗa ƙofar ta ɗago ya ƙarasa shigowa idonsa a kanta ya buɗe baki kamar zai yi magana sai kuma ta ga yayi shiru yana kallanta ta ce masa barka da zuwa da salon hausar ta bai haɗi ya saurin ɗauke idansa da kanta ya zauna ya ce tana ciki ne fahima ta ce na'am ya shiga ta bi bayansa da kallo dama akwai irin waɗannan mutanen a najeriya tabbas daman ganin bakar fuskar ɗan juma ce ta sa take kowa kallon tsoro duk mutumin da take gani cikin wannan gidan fuskokinsu na cike da muni tambayar da kwanukan kicin dokta ya sallama ya shiga ɗakin ilham na zaune a ƙasa kanta na jikin gadan ta riƙe hannun mara lafiyar zuwan dokta ta ɗago ido ta gyara zama sun gaisa ya tambaye ta jikinsa ta narke idanuwanta tana fitar da kwallon dokta fa ba wani ci gaba da ake samu har yanzu haka yake dokta ya gyara zaman gilas ɗin idansa ilham duk tsanani yana tare da sauƙi ki kwantar da hankalinki ki daina yawan damuwa kada ke ma ki shiga wani halin ilham ta sake fashewa da kuka dole ne dokta na shiga damuwa ba ni da kwanciyar hankali dokta mun je jamus mun je dubai har egypt ka duba yadda likitoci suka tara kansa amma ba a gane abin da ke damunsa ba ya ba zan damu ba dokta shi ma kansa ya ɗau zafi domin shi ne jagoran duk waɗannan tafiye-tafiyen da suka yi amma likitoci sun kasa gane abin da ke damun amininsa abubuwan na sa kwarai da gaske ya buɗe akwatinsa na likitoci ya masa yan dube-dube hawan jini bp sautin bugun zuciya komai daidai yake tafiya sautin kukan ilham ya ci gaba da ratsa shi ya ju yana kallanta ya ma rasa kalmar da zai amfani domin rarrashinta da kansa ya haɗa masa madarar da ake ɗura masa ta hanci ya haɗa komai ya bashi ya tofa masa wasu addu'o'in da kawunsa ya bashi na samun waraka na daga kowace irin cuta sannan ya miƙe ilham ta biyo bayansa suka jera suka fito ilham ta dubo fahima da ke zaune ta ce dokta ga fakan wata dokta ya ce na ganta har mun gaisa ilham ta dariya me ta ce maka dokta hausa fa bata haɗa a bakinta ba sosai dokta ya sake kallon fahima suka haɗa ido ta sunkuyar da kai dokta ya ce wannan yare ta iya ilham ta ce larabci ya ce kanwace ce ashe ku laraba ne ilham ta ce zaman saudiya dai ta yi da suka dawo na ce ta zauna nan a wuri na ta dinga taimaka min dokta ya ce ya yi kyau ya fita ilham ta bi shi da wani nan kallo yana fita ta daka tsalle ta wani marayan ihu na jin daɗi ta juya sai ta shiga ɗakinta fahima ta girgiza kai na mamakin wannan uwar ɗakin ta. idan ta yi wani abin kamar karama fahima na nan zaune zuciyarta ta juye da tunanin abubuwan da take gani a gidan masu kama da almara ta limshe ido cikin idanuwanta ya dinga kallon sa a kwance kamar gawa mutumin na matuƙar ba ta tausayi duk daular da ya shimfiɗa a gidansa don jin daɗi sai gashi a kwance sai yanda aka yi da shi lalle mutum ba a bakin komai yake ba kwas kwas ta dinga jin takun takalmi a kan tayil ta daga kanta ilham ce ta tsala kwalliya da wata kakkiyar shadda kalar hanta ɗinkin ya yi matuƙar yi mata kyau gashi ya haɗu da jiki mai kyau abin sai dai a ce tubarkalla gwal ya ji a hannunta da wuyanta ga ƙanshin turare masu masifar ƙanshi takalmanta mai tsini sosai da wani figigin mayafi da jakarta duk su ɗaya pink tana rike da mukullin mota a hannunta kamar ba ita ce ɗazu idan ta je mai ba saboda zubar da hawaye da ta yi ta dubi fahima ta ce zan fita idan an jima dokta zai zo idan ya zo ki ce masa na je ta'aziyya an yi mana rasuwa fahima ta kasa cewa komai banda ido da take binta da shi har ta ɓace bata san ma abin da take ba ta sauki a je zuciya zuciya ta tanarke da tausayin bawan Allah da yake kwance shine matarsa ta taba irin wannan kwalliya ta fita Ilham gidansu wata kawarta ta nafa Aisha sun rungume juna Aisha ta ce da Ilham kin ga wani bala'in kyau da kika yi kuwa gaskiya kina jin daɗin ki mutuniyan nan Aisha ta ja tsaki wannan jin daɗi kana lafa a wuri ɗaya ba wata harka ke kuma kin guje ni Aisha ta ja ta suka zauna ni fa bana son yawan zirga zirga ne a gidanki kada zargi ya shiga a yi zaton wani abin muke kullawa kin san yanzu an daina kiwon dabba mutum ke kiwo akwai yan sa ido da yawa yanzu ma ya aka kika fito kada fa a ce kin ban mara lafiya shi kada a gida ke dai bari Aisha wata yarinya na samu za ta zauna wuri na ita na bari da shi kuma dan sa idan ma cewa ne masa kanwata ce Aisha ta cewa kike nufi doctor Ilham ta ja tsaki shi mana wa kika sani dan sa ido sai ka ce wani ubansa sau uku yake zuwa gidan wata rana ma har sau hudu to yaushe zan saki tunda ba na so a yi wani zargi a kaina aisha ta ce ni duk mamakin ki nake duk tsiwa ki da iya makircin ki tsoron dokta kike ji ai da kin ya galgala masa imani da tuni ya saita ya bi hanya daidai ilham ta ce dokta ya fi gaban nan aisha yana da mugun kwarjini da kafiya ke nifa kwata-kwata ba na iya wani katafas idan ya tsare ni da shi umun kallon nan nasa aisha ta ba ta hannu suka taba na harbo jirgin ta yarinya ilham ta dafe kirjinta ta lamshe ido ta buɗe su kadai suka san abin da hakan ke nufi suka sake kwashewa da dare fahima na kwance tana kallo tsawon awa biyu da rabi gaba ɗaya hankalinta na kan mara lafiya wanda daga ita sai shi sai kuku da yake can kicin a cikin gidan babu wanda ya shigo don kula da mara lafiyar nan gashi mata gidan ba ta mata izinin shiga wurinsa ba tsawon lokaci ko mai numfashi zai iya san wani abin bukata kishirwa ko yunwa ko fitsari ko kashi tunanin da ya kwarzabi zuciya ta kenan ta karfin hali ta miƙe ta shiga ɗakin majinyacin ta turo kofar ɗakin da sallama yana na kwance kamar yadda yake zuciyarta ta buga ko da ya mutu ne ta matsa kusa da shi ta ɗora hannu akan kirjinsa ta ji bugun zuciyarsa sannan ta sauke a jin zuciya ta sa hannu ta juya shi zuwa kan hannunsa na dama ta cire robar fitsarin da aka sa masa wadda ta kusan cika ta zuba a ta tsaya tana nazarin abin da za ta bashi babu damar ta karambani domin robar da ke haccinsa wadda ake bashi abinci ta cikinta ba ta iya sarrafa ta ba kuma ba ta san abin da ake bashi da wanda ba a bashi ba hawaye suka dinga bin kuncinta ta zauna akan bedside tana kallon fuskarsa ta dinga karanto addu'o'i tana tofa masa idanuwanta na fitar da kwalla tausayinsa ya mamaye zuciyarta har ta ji ba za ta iya fita ta bashi ba a hankali aka turo kofar doctor ne bugun zuciyarta ya karu da sauri da sauri da kyar ta sauke numfashi kallon kallanta doctor yake irin kallon nan mai dauke da toma ta miƙe da sauri ina zaki ya faɗa yana kallon idanuwanta da suka jike da ruwan hawaye ta kasa magana kuma bata tafi ba dokta ya ce ki zaman ki mana zama kusa da mara lafiya yana da amfani sosai ko dan akwai bukata yi masa wani abin za a taimaka kware amma ba kuka ake yi ba addu'a ya kamata a dinga yi masa ya zauna a bakin gadon ya kama hannun mara lafiyan ya rike cikin nasa tsawon minti goma akwai damuwa mai yawa a fuskarsa ya saki hannun nasa ya ɗauko ta jakarsa ya so mu yi masa gwaje-gwaje ya ce ina mata gidan ta ce ta fita yanzu ta bashi abinci kafin ta fita fahima ta shiru kawai tana tunanin amsar da ya kamata ta bashi babu yanda za ta yi ta kare ilham ta cuci marar lafiya da ba zai iya wa kansa komai ba dokta bai bi ta kanta ba ya ɗaga rigar majinyacin ya shafa cikinsa cikin ya yi laƙwam dokta ya so mu haɗa masa abinci idan fahima kan duk abin da dokta yake yi har ya gama ɗura masa abincin sannan ya sa masa ruwan dirk ya dubi fahima ya ce idan ruwan ya kare ki cire masa ya nuna mata yadda za ta yi ta fitar da ita fahima ta sauke a zuciya ta ɗauko alƙur'anin da ta gani a gefen gada tana karanta masa ayoyin samun waraka daga kowace cuta ayatul kursiyu ayatul shifa fatatul kitabi da bismillah idanuwan na kansa tausayinsa sosai ya mantar da ita damuwar da take ciki ba kullun ilham take fita yawanta ta bar fahima wadda jinya ta zame mata jiki a nan ɗakin take wuni har sai ilham ta dawo wani lokacin takan kai karfe goma na dare a waje cikin kwanaki uku fahima take sauke wa majinyacin alkur'ani mai girma tana karatu ne a sarari daidai sai tunkunnan majinyacin haka dokta yake zuwa da safe da yamma da kuma dare shi ma bai taba gazawa ba yana ba da cikakken kulawa tun ilham tana yi masa waya ta ce masa bata gida, ta shirga masa karya har ta kai ba ma ta faɗa masa komai zai zo gidan ne kawai ta na shi ma bai bi ta kan dalilin fitar ba ko da can abin da ya sa ke magana idan ta fita ganin babu wanda zai kula da majinyacin ne a yanzu ko ya gamsu da irin kula da fahima take masa abin har yana bashi mamaki duk lokacin da zai zo gidan a ɗakin zai same ta tana gaban majinyacin nan tana karatun alkur'ani mai girma cikin sassanyen muryarta saɓanin matar gidan da a koda yaushe idan ya zo gidan zai same ta a falo tana kallo ko tana cikin ɗaki a sauni ya sha faɗa mata ta daina barin mara lafiya shi kaɗai ta zauna zaman kallo sai ta ce masa yanzu ta fito daga ɗakin ko kuma ta ce ai wani abin ta fito ɗauka kullum dai da abin da za ta ce haka mutane suke kowane da irin ƙarfin imaninsa kamar yadda ya zata yau ma tana zauna a inda ta saba zama tana karanta alkur'ani ya mata sallama ta amsa sannan ta tashi ta bashi wuri idanuwanta na kan duk wani abu da yake wa mara lafiyar nan ya gama duk abin da ya dace maimakon ya tashi kamar yadda ya saba yi sai juya yana fuskantar fahima da ke zaune ya kafe ta da idanuwansa masu kwarjini tsawon minti biyar ya zare gilas ɗin idansa fahima na'am ta amsa masa idanuwanta na kallon ƙasa ya gyara zama Allah shine zai biya ki Ƙoƙarin ki kan almustafa yayi yawa ina jin daɗin kulawar da kike yi masa kina samun lada mai yawa kuwa wanda matarsa ta kasa tsayawa ta samu Allah ya saka miki da alheri murmushi fahimta yi har lokacin kanta na ƙasa tana nana ta sunan mara lafiyar cikin zuciyarta idan ba za ki damu ba ina son zan yi miki wasu tambayoyi ta ɗago kanta suka haɗa ido ta saurin kawar da nata idan ba damuwa ta faɗa ya murmushe gyara zama ko menene cikakken sunanki ta ɗan juya kwaya idanuwanta ba ta fahimci tambayar sosai ba cikakke ita ce kalmar da ta shige mata duhu amma tun da ya ce sunanki a ƙarshe kawai sai ta ce fahima abdulhamid ali ya ɗaga kai da kyau yana nana ta sunan kamar mai tunani sai kuma ya sake ho mata wata tambaya mecece ki da ilham ina nufin ki da ita ta jini fahimta ta shiru babu wani amfanin yi masa karya, akwai girman da take ganin dokta yana da shi cikin idanunta kamar ya karanta zuciyarta dokta ya ce fahima ki nutsi ki gaya min gaskiya babu buƙatar ɓoye-ɓoye tsakaninmu akwai dalilin da ya sa na tambaye ki fahima ta sauke a jin zuciya ko ba komai dokta mutum ne da yake mata kallon rahma kuma suke mutunta juna ta ce babu wani nasaba ta jini a tsakanin an kawo ne da dinga taimaka mata da kyau in ji dokta na da da ke fahima ni suna na dokta ismail adam ina zaune ne a unguwar bamfai ni medical doctor ne ina aiki a cikin asibitin malami na kano almustapha abokina ne amini na ne tare muka karatu da shi a jamus almustafa mutumin kirki ne mai son jama'a da yawan alheri rana ɗaya ciwo ya same shi daga kwanciyar bacci cikin dare shi kenan bai sake buɗe idanuwansa ba har tsawon wannan lokaci watanni shida fa kenan tuni idanuwan fahima suka cika da kwalla ta ce dokta wannan irin ciwo ne wannan dokta ismail ya murmushi amfanin gaya miki suna na ki kira ni da shi ta sunkuyar da kanta tana murmushi za ta iya kuwa mutum mai kima da kwarjini ta kira shi da sunansa dr ismail ya ce mu da kanmu likitoci har yanzu mun kasa gano ciwon da yake damunsa duk gwaje-gwajen da aka yi har zuwa waɗanda aka yi a turai an kasa gano mai ke damunsa hasali ma babu wata cuta da aka gani a jikinsa abin da ya fita min da hankali kenan fahima ta ce to dokta ya saurin ɗaga mata hannu idan ba za ki faɗi sunana ba ba zan amsa tambayarki ba suka yi dariya gaba ɗaya fahima ta ce ismail shi kenan dr ismail ya lamshe ido ya ɗaga kai shi kenan ya tambaye ki wannan kwanciyar da yake yi ba za ta yi masa illa ba saboda kagewar kashin bayansa ba dr ismail ya buɗe baki na mamaki ilham ba ta zaune da shi ba bata gaya miki ba akwai wulciya da na ce a dinga ɗora shi a kai fahima ta girgiza kai sannan ta ce ba ta gaya min ba ni ce dai nake kokarin juya shi idan ya gaji da ɓari ɗaya na juya shi ɗaya ɓarin dokta bai yi magana ba ya tashi da sauri ya shiga toilet ya ɗebo ruwan zafi a roba da tawul ya ciro riga almustapha sa fata wurin nan hatta ya duhu saboda kwanciya dokta har kwalla ya ɗanyi dan tausayin mustapha ya gasa masa jiki sosai fahima ta taimaka masa suka sa shi a wulciya fahima ta gyara masa kai ya zama kamar yana zaune dokta ya duba agogo ya ce dare ya yi fahima zan je gida Allah ne zai biya ki ki ci gaba da kokari idan ya kai kamar awa ɗaya ki kira ko ku ya taimaka miki a kwantar da shi zan yi masa magana yanzu yanzu nan shi ko kuɗin dokta ya fita da sauri fahima ta ɗauki alkur'ani ta ci gaba da karantawa zuciyarta na rike da tausayin mustapha tare da fatan samun lafiyarsa awa ɗaya fahima ta sake haɗa masa abin da ta bashi sannan ta kiran ku ya taimaka mata suka kwantar da shi ta ja bargo ta rufa masa iya cikinsa ta fito falo ta kwaso abinci ta jera akan tebur ta so macin nata ilham ta shigo riga da wando ne a jikinta pakistan kalar sararin samaniya hannunta sakalar da jakarta kamar za ta yadda ita ta lullaba mayafin kayan a kanta babu dan kwali sai gashinta da ta daura ya sauko zuwa gadon bayanta tana amsa waya dan haka ba ta sallama ba ta ja kujerar dayanin ɗaya ta zauna ta kashe wayar ta ɗora a kan tebur ɗin ta kwantar da bayanta jikin kujerar ta dubi fahima da ke cin abinci ya dai gidan fahima ba wata matsala ko ba matsala in ji fahima ilham taimur mashi ta jawo plate tana zuba farar shinkafa mai cike da karot da waken gwangwani wallahi na zauna a gidan shi yasa yanzu nake fita sosai duk inda baka je baka leka zaman jiya akwai wahala fahima bata tanka mata ba ita ma ta shiru ta mai da hankali kan cin abincin ta fahima ta shirin kwanciya ta sa riga da wando na bacci tana gyara fulo ilham ta mika mata bargo ta ce ɗauki wannan da fulan ki je can ɗakin mustapha ki kula da shi yau kai na ya ciwo yake ina son na samu bacci sosai idan roba fitsarinsa ta cika ki cire masa ki zubar idan kuma kin farka ki haɗa masa abinci fahimta ta shuru kawai tana kallon ilham da ta faɗa kan gadonta ta kwadin dini fahimta ta ɗauki kayan kalaci ta nufa ɗakin mustapha yana kwanta kamar kullum ta shimfiɗa masa bargonta a ƙasa ta ɗora filo ta zauna ta ɗauki carbi ta ci gaba da karanta ake kursiyu har zuwa karfe ɗaya da rabi na dare sannan ta alwala ta dinga jera sallolin nafila har karfe uku na dare sannan ta bashi abinci da ruwa ta kwanta bacci da ba ta tashi ta yi sallah ba. alfijir na yi ta fara wani baccin mai daɗi a cikin baccinta ta yi mafarki almustapha ya warke har ya tashi yana kallon ta yana marmashi fahima kiran sunanta da aka yi farkar da ita ta miƙe ilham ce da kayan bacci a jikinta ta ce tashi fahima likita na nan zuwa yanzu kada ya zarge ni kin san shi da kwakwa rai dangin goro kowa yana son ya huta ni kaina ba lafiya ce ta ishe ni ba fahima na tashi ta kwanta a wurin fahima ta wanka ta sa riga da siket doguwa ce har ƙasa sai dai mai kama jiki ce haka ma rigar ta ɗaura ɗan kwalin a bayanta amma hakan bai hana gashin ta lekuwa ta bayan ta zauna kan tebur wanda tuni ilham ta gama na ta break sai kayan da ta bari a wurin dokta ya turo kofar ya shigo da sallama yana sanye da dakakken shadda bulu ɗinkin ta zarce da hula yayin matukar yin kyau sun yi wa juna murmushi dokta ya ce ya kike lafiya ta baki amsa ya shiga da sauri ya bar mata sa mai daɗi fahima ta kwashe kayan ta gyara wurin har ta kammala ta zauna kan kujera dokta bai fito ba sai da yau mustapha wanka ya gasa masa jiki ilham ta taimaka masa ta canza shimfiɗar gadon nan dr ismail ya shirya shi cikin yaluwar shat da gajeren wando ya makala masa robar ruwan drip wannan ya ɗauke shi tsawon lokaci sanda ya fito bai ga fahima ba tana cikin kai ilham ta yi masa rakiya har bakin motarsa yana ɗagawa ta ja tsaki sarkin tsari ta faɗa a sarari ta shiga gida ɗakinta ta nufa ta wanka ta can kwalliya ga jikin kyakkyawa abin sai tabarkalla ta fito ta tarar da fahima a zaune kan kujera ta miko mata kwalin sabuwar waya ga wannan fahima na sa miki lamba ta ciki na yi satin ɗin komai na cikinta idan da matsala ki kira ni ta buɗe jakar ta zaro kuɗi ɗan dubu ɗai guda biyu ta miƙa mata gashi idan za ki sai wani abu fahima ba san darajar kuɗi ta ba tunda bata san kuɗin garin nan ba na gode kawai ta ce zuciya ta cike da farin cikin wadda ta bata ilham ta ce idan dokta ya zo ki ce masa na sha magani na samu barci ina daki, kada ki bari ya gane na fita to fahima ta ce ilham ta murmushi ta fita zuciyar ta cike da jin daɗi da nishaɗi ta san ta gama sai zuciyar fahima da alheri mai yawa fahima ta miƙe da tsokin son ganin fuskar mustapha ta shiga ɗakinsa ga mamakinta an gyara komai tsaf mustapha ɗin yana kwance akan kan gadonsa ta zauna tana kallon fuskarsa idanuwansa a rufe kamar koyaushe da robar ruwa sakala a hannunsa fuskarsa ta mata haske ta tofa fata kafa biyar a tafin hannunta ta limshe idanu ta tuno cikin mafarkinta ya buɗe idanunsa masu haske na kallanta ya nemi murmushi ta buɗe idanunta ta dora su akan fuskarsa mustapha ta yi furucin a allah ya baka lafiya ta ɗauko alkur'ani mai girma ta ci gaba da karantawa a inda ta tsaya cikin murya ta mai daɗi da taushi karfe biyu da rabi duk ismail ya shigo suka yi wa juna murmushi ya duba mustapha ya bashi abinci ya kamo hannunsa ya sa masa robar ruwa fahima ya kira sunanta akwai yaro da na samu wanda zai dinga taimaka miki wa Mustapha tsarki da dora shi akan wheelchair da sauran abubuwan da ba za ki iya musu ba ke kuma ki sa ido ki komai ana yi masa yanda ya kamata akwai bukata a sa ido sosai a kansa sai dai yi ba ni da wannan iko tunda ba zan zauna da shi ko da yaushe ba kamar yanda kike idan da matsala ki kira na waya bai jima da fita ba sai gashi sun sake dawowa da yaron da zai taimaka fahima sunansa ɗalladi shekarunsa ba za su wuce ashirin da ɗaya ba Allah da suka gaisa da fahima ya tambaye ta mai jiki ta ce da sauki dokta ya gaya masa abubuwan da ya dace dinga yi zai ringa zuwa tun safe sai karfe takwas na dare ya tafi zuwan ɗalla da ayyuka da dama sun sauƙaƙa ga fahima musamman idan almustapha ya bayan gida a da ta rasa yadda za ta yi wurin tsarkake shi sai ta nemi taimakon koko idan bayanan dole ta kan rufe idanta ta yi dabara kawon masa da najasar domin ba za ta iya barinsa a cikin tana sai ga shi yanzu ba ta da wannan fargabar shi da kansa dokta ya kula da ita shi yasa ya samu dan ladi ilham ko yawo sai abin da ya karu tuni ta sakaro fahima kwana da almustafa ba ta yi tunanin faruwa wata matsala ba sai dai da sassafe kafin dokta ya zo za ta dawo ɗakin fahima ta koma na ta ɗakin ta gyara mata ta yi breakfast tunda da fahima ta samu waya take ta ƙoƙarin ummanta amma hakan bai samu dole ta ki haƙura sau biyu hajiya kyau tana zuwa ta zo mata da albishar in cewa ta samu mutanen da suke waya da ita a saudiya ta gaya musu neman da take wa hajiya safiya da kuma cewar yarta tana najeriya amma har yanzu ba a samu wanda ya ga hajiya safiyar ba balle abdulhamid sai dai ana ci gaba da gaya jama'a ko za a samu wanda ya san inda suke kaddarorin ubangiji subhanahu wata'ala da yake dorawa kan na bawa nasa kuma kowane da irin tasa kaddar babu wani ran da ya isa ya tsallake kaddarar ubangijinsa fahima ta aminta da kaddarar da ta same ta ta kuma miƙa wuya gaba ɗaya zama da mustapha ke kara mata ƙarfin imani da sallamawa rayuwa zuciyarta ta cika da san ganin mustapha ya miƙe ya samu lafiya ita kaɗai takan kan zauna ta taiwa kanta tambayoyi da ba mai amsa mata wai shin ina dangin mustapha ne ko shi ma ya zamo kamar ita ne ya rasa danginsa da iyayensa ilham tana son mijin nan nata kuwa haka take ta ɓata lokaci tana yi wa kanta tambayoyin da babu amsa tana jin kauna mustafa har cikin jinin ta. tana ji za ta iya zame masa tamkar wannan gatan da ya rasa na dangi iyaye da mai ƙaunarsa wannan ya dakushe mata ɗaukin komawa ta saudiya tana jin in har ta bar Mustapha a halin da yake ciki zuciyarta za ta samu mikin da ba zai warke ba har abada mintuna kaɗan ba ta jin daɗin rabuwa da Mustapha ina ga ta bar shi dindindin tabbas za ta samu na ƙasa zuciyarta kewarsa za ta iya zama abin da zai zame mata ciwo mara magani a hankali ta share kwallar da ke zubowa cikin idanta ta tofa fatiha kafa biyar ta shafa masa a fuska wadda yanzu ta ci ko ya ɗanyi ƙiba ba kamar lokacin da ta zo ta same shi ba ita da kanta ta san kulawa ta ce ta buɗe alƙur'ani mai girma cikin suratul baqara aya ta goma sha biyar wadda a yau ne za ta kammala masa sauka ta fara ta bismillah ta soma karatun surar cikin muryarta mai zaƙi da laushi cikin kwanyarsa ya dinga jin wani irin yanayi a hankali komai yawan gaba ɗaya har zuwa ganga jikinsa ya dinga jin kamar wani abu mai nauyi ya danne shi ko ɗan yatsansa baya iya motsawa numfashinsa yana neman ɗaukewa yana jin wata murya mai daɗi na karatun alkur'ani mai girma yo ƙoƙarin mikewa ya kasa haka ya ta ƙoƙarin yin ihu a kawo masa taimako nan ma ya gagara a hankali sauƙi ya dinga samuwa da gare shi cikin sakan ɗaya tuno wani lokaci can baya da ya taɓa jin wani yanayi mai kama da irin wanda ya fita daga ciki yanzu wata rana ne a can garin daura lokacin bai fi shekaru ashirin ba a duniya ya kai wani abokinsa ziyara abubakar ya tarar da abubakar a kofar ɗakinsa yana tsaye yanayinsa duk ya birkice baya cikin nutsuwarsa ya kai masa hannu suka tafa jikin abubakar a sanye mustapha ya ce ya dai mutumina na ganka wani iri yau abubakar ya ja siririn tsaki daga barci na tashi a firgice ina tsakiyar bacci kawai sai na ji wani abu ya danne ni gaba ɗaya na kasa ko motsi kamar zan mutu mustapha ya yi dariya haba abubakar kamar ba namiji ba ai da idan ne ka kawai zai ka kai naushi abubakar ya masa wani irin kallo wanda irin naushi zan kai bayan ko kaɗan an yatsa na ma bana na iya tsagawa na fa taɓa je an ce aljani ne yake danne mutum ba mutum ba mustapha ya kuma fashewa da dariya ya buɗe dantsan hannunsa ya ce fawa kenan ba aljani ba ko waye naushi zan dinga kai masa hannu da kafa sai na tarwatsa shi abubakar ya ce dan dai ba kai bane shi yasa mu bar wannan chapter din mustapha ya ce ya magana tafiya ni fa na shirya abubakar ya ce ba damuwa bari na watsa ruwa ya tafi ya bar mustapha kwance akan gadansa bai jima ba sai bacci ya ɗauke shi irin abun da abubakar ya je sai gashi shi ma ya danne shi ya dinga kiran abubakar da karfi gashi yana kallon sa amma bai ji ba sai a hankali yanayin ya yaye masa yana miƙiya kawai ya fita da gudu daga ɗakin abubakar na kiransa amma bai dawo ba a yanzu ma da komai ya yi masa sai dinga kokarin miƙewa amma ina nauyi kawai kirjinsa yi dukkan gaɓoɓinsa kamar an danne su ya kasa motsawa ya soma buɗe idanuwansa a hankali komai dusu-dusu yake gani fahima ta ɗago kai idanuwanta suka hango mata buɗewar idanuwan mustapha bugun zuciyarta ya karu ta ruɗe ta matsa sosai kusa da shi sai dai har lokacin bata daina karatun alkur'anin ba dusu-dusu da yake gani ya yaye komai tarwai yake ganinsa idanuwansa suka tsaya kan bakwar fuskar da ya gani kunnuwansa na sauraron muryarta kyakkyawar fuskar tana yi masa murmushi tana kaiwa kan sumuni ta rufe alkur'anin almustafa ta kira sunansa ya yi shiru banda kwaya idansa babu abin da ke motsi a jikinsa ta ɗauki wayarta tana tunanin waya kamata ta kira ismail ko ilham tunaninta ya fi karkata kan ta kira Ismail yana ɗauka ta ce dokta fahima ce ka yi sauri ka zo ya ce me ya faru ta ce mustapha ne kafin ta ƙara faɗar wata kalma ya katse wayar da sauri ya fita daga ofis ɗinsa ya nufi gidan murna ta cika fahima ta kasa zaune ta kasa tsaye sai jera mustapha tambayoyi take za ka ci abinci ruwa za ka sha me kake so fuskar ta ɗauke da murmushi shi kawai sai kalle ta kalli ɗakin tabbas ɗakinsa ne wannan to amma wace ce wannan ko fuskar da ke zaune tare da shi yana sanya magana amma furcin ba ya fita daga bakinsa sai dai ya motsa bakin nasa dokta ne turo kofar ɗakin a kiɗime me yasa me shi me faru fahima ba ta magana ba sai murmushi da ta yi wanda ya bayyanar da sirire wushire da ke tsakiyar hakoranta idan sai ya dora akan Mustapha farin ciki ya zarta a misalta ya kinkime shi gaba ɗaya haɗa shi da kirjinsa har da ƙwallon farin ciki sannan ya mayar da shi ya ce mustapha me ke maka ciwo bai yi magana ba amma ya motsa labbansa alamar ya ji abin da ismail ɗin ya faɗa fahima ta ce tun ɗazu nake masa magana amma muryarsa ba ta fita ismail ya ɗaga hannuwansa sama yana godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wai yaya aka yi haka fahima ba ni labari mana ita ma dariyar farin ciki take yi ta ce ina cikin karatun alkur'ani kawai sai naga idanuwan suna budewa hankali har suka bude gaba da Isma'il ya ce lallai Allah mai karba addu'a bayan sa ne fahima wata kwalla ta kare sai dariya wai dama kina dariya haka fahima ce masa wani irin kallo na gefen ido tana dariya dokta kai ma kana dariya haka dubu fuskar kafa har yanzu akwai kwalla Dr. Ismail ya sa hannu ya share kwallon fuskarsa ya dubi mustapha wanda ya dora kansa a kan cinyarsa mustapha ya kira sunansa ya ɗaga ido yana kallon dr ismail ka gane ni ni ne abokinka ismail mustapha ya limshe ido ya sake buɗewa yana kallon dr ismail sannan ya kalli fahima da kwaya idansa ismail da fahima suka sake yin dariya sannan dokta ya ce kana son sanin wace ce wannan mustapha ya limshe ido ya buɗe alamar eh abin da yake son sani kenan dokta ya ce labari ne mai tsawo ka huta sosai tukuna yanzu bari a samar maka wani abin da zaka ce sannan fahima ta ce dokta cire masa wannan roba ta hanci huta dokta ya ce an gama dokta fahima ta ce ban zama ba amma buri na nan na gaji mahaifina dokta ismail ya ce kin zama fahima tunda likitoci sun kasa gane matsalar mustapha gashi ke kin zama likitansa tunda kin rike alkur'ani mai girma wanda magunguna suke a cikinsa ya duba almustapha yana kokarin cire masa roba hancin ya ce wannan ita ce dokta ɗinka ita ce ta gano maganin matsalarka ta kuma tsaya wurin ganin ka samu lafiya kullum ba ta da aikin da ya wuce karanta maka alkur'ani da ya maka addu'o'i idanuwanta na zubar da hawayen tausayinka ba ta iya matsawa daga kusa da kai sallah da cin abinci duk anan take yin su a gabanka fahimta ta ce ka dr ismail ya kwaikwayi muryarta ya ce dakta na cire roba me kuma za a yi masa tana dariya ta ce a samar masa abinci liquid ko kuma mai dan ɗumi ne dr ismail ya tsare ta da manyan idanuwansa masu kyawu da kwarjini na yarda da ke fahima kina da baiwa mai yawa je kiki samar wa ɗinki abin da kike ganin ya dace ki fahima ta juya da sauri har da ɗan gudunta bayan fitar fahima dr ismail ne ya ci gaba da ba mustapha labarin irin ɗawainiyar da fahima take masa ya ɗora da cewa akwai wani bincike da nake yi a kan ka wannan halin saboda haka ina so ka ɓoye samun ka daga kowa ka ci gaba da rufe idanuwanka yayin da ka ga wani mutum face ni da fahima kawai har sai Allah ya sa ka samu lafiya sosai zan ci gaba da yi maka addu'a wurin manyan malamai kai ma ka ci gaba da yi wa kanka cikin zuciyarka da akwai abubuwa da dama da almustafa yake son faɗa dr ismail sai dai babu bakin magana gidansa kawai ya limshe ya buɗe alamun ya amince da shawarar da dokta ya bayar a kicin fahima ta buɗe ko kukuna hidimar girkin rana ya ce me kike son a dafa ta ce ya aikinka ni zan dafa da kaina ta ɗauko ɗanyen nama ta niƙa shi ta yanka masa albasa da ɗanɗanon miya ta ɗora a kan wuta sannan ta niƙa tumatir ta zuba ta bar shi da sosai sannan ta tace ta ajiye ruwan nama a plate ta rufe ta ɗauki cokali tana shiga dokta ya karɓa ya buɗe sa cokali ya ɗanɗana ya dubi fahima yana murmushi dokta da me da me aka haɗa wannan ta so magaya masa ce fahima zo ki taimaka min ki dinga bashi ni kuma zan rungume shi fahima ta dinga juya naman da cokali har sai da ya daidai yadda za a iya sha isma'il ya jingina shi da jikinsa fahima na bashi ya sha ruwan naman nan sosai fahima ta share masa baki ismail ya kwantar da shi almustapha ya dinga idan su barci mai daɗi ya ɗauke shi fahima ta dinga tofa masa addu'o'in tsari dokta ya ce fahima kin ga ilham samun saukin almustapha fahima ta ce bata faɗa mata ba babu wanda ta yi tunanin gaya wa sai shi ya ce ya yi kyau fahima kuma ina son ki rike wannan kawai a tsakaninmu ko da yaron da yake taimaka miki kada ki bari ya gane mustapha ya buɗe idanuwan nan nasa na gaya masa shi ma kuma ya amince ina zargin sa hannun wasu mutane game da ciwon mustapha kin ga bai kamata mu nuna ya samu sauki tun yanzu ba kada a samu a yi masa wani abin da ya fi wannan ki kula da cin abincinsa zan ci gaba da yi masa addu'a